Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Penjaga Sekolahan dikirimkan Iman Koirul Setiawan di Matres Balen. Kita alami naliku aku turunin sekolahan karo koncoku sebut wai aku iman. Aku turun ing kono karo koncoku sebut wae Mbak Nur lan ibune Mbak Nur. Aku sempet ditakoni karo Mbak Nur. Piye, Man? Sampeyan sida turu kene? Sida, Mbak. Sabare aku ditakoni Mbak Nur aku banjur krasa hawane ning sekolahan aneh banget. Tapi aku ora pati open karo perasaanku kuwi. Aku malah omong. Lah, biasa wae. Wong jenenge sekolahan hawane mesti yo ngene. padahal waktu kuwi dinone pas kemis kliwon malam Jumat legi tapi aku tetep ngrasakno aneh pas aku ape salat maghrib aku kaya diceluk karo wong tapi tak parane ning musala gak enek sapa-sapa banjur aku ngleksanakno salat sak bare aku salat aku ngaji tapi durung oleh suwe aku diceluk karo Mbak Nur Mani man ayo mangan dhisik bareng-bareng karo aku karo ibu kene lho iya Mbak Aku banjur mangan bareng. Bareng mangan aku guyon-guyon karo ibu lan Mbak Nur, tepak biasa mesti guyon masalah pacarku. Ibu banjur nakoki aku. Piye man hubunganem karo Yani kae? Banjur tak jawab karo mesem, No to Bu, kula namung sebatas rencang kalian Yani." Wis jujur wae karo ibu, gak usah isin. Mboten Bu, namung rencang. Sak suwene guyon gak krasa wektune wis jam setengah wolu, aku banjur omong. "Bu, kula badhe sholat riyin terus sinau." "Ya, ndang sholat ndang sinau dhisik." Sabari e sholat lan sinau aku mutusno turu. Tapi ape turu moro-moro hawa aneh kuwi krasa meneh. Tapi tepak dek mang aku ra patek ngopeni, aku langsung maca donga ape turu banjur meremke mripat. Kene njero turu, aku ngimpi petuan karo koncoku sing wis mati. Koncoku kuwi ngerti aku karo omong. Bani man. Hati-hati lan we kojo wirasa wedi. Karo sapa wae nek kowe keadaan bener. Lage aku ape nyauri koncoku aku diceluk wong. Man, man, iman. Aku banjur tangi dadaan Mbak Nur sing nyeluyi aku karo omong. Krane mili, Man. Terus tak delok keran motor, tapi ora ana apa-apa. Endi to, Mbak, wis tutupan? Mbak Nur ngomong maneh. Kran sanyo kae lo mili, jajal to delok. Pas jam 2 esuk, banjur aku metu lan delok keran. Tapi ora ana apa-apa. Lemai bareng garing. Ning atiku ana pitakon. Sak tenane iki nek apa oh, Bar omong ngono aku eling ngarep salat tahajud. Aku langsung mlaku ning jeding. Kira-kira jarak 10 meter aku krungu swara wong adus, tapi aku tetap mlaku ning jeding. Tak delok meneh swara iku moro-moro ilang dewi. Lan lantai jeding sek garing ora ana tipete wong adus. Banjur aku ra sida wudu ning kono, tapi wudu ning kran. Sadurunge wudu aku ngekakno sanyo dhisik. Pas aku ngekakno sanyo aku krungu swara macem-macem. kaya ta wong wadon nyanyi, cah cilik melayu, tapi aku meneng bae karo ning ati ngomong. Ya Allah, ugo-ugo aku tetep ning lindunganmu ya Allah. Banjur suaraku ilang mbah ning ndi aku ora ngerti. Aku banjur wudulan salat, entukku salat 8 rakaat, lan ape salat witir tak ngeti ning cendilo enek wong gedhe banget sing ora ketok wajahe kaya-kaya ya wong kuwi ngeti aku tapi aku meneng wae karo ning jero ati maca donga sing tak olehi saka pekruan sing tak eloki Banjur wong sing gedhe banget iku ilang tanpa jejak. Terus aku ngebarno salat tahajud lan api balik neng kantin. Tapi pas aku nok ngarep kantin kira-kira jarak 150 meter, tak ngerti wujud wujudan pocong mlaku saka tanan mandek pas incer aku. Rupane abang banget lan kain mori sing sek ana sisa lemahe. Ndredeg ora karo Aku mundur sak langkah entukku mundur sak jangkah aku iling pesene kanca punek ngimpi kuwi Aku banjur ngangkat tangan kiwa kulan moco dungo soko perguruanku karo nyewun. Ya Allah, aku wong lemah. Kunyewun bantuanmu kan gumusnah no setan ngarep kuku ya Allah. Banjur sikil tak geduk noning lemah lan tangan kiwaku ku tak angkat sambil ngepel. Badak no wujudan pocong kui melaku ngulon banjur tak ngeti soko ngarep kantin. Tapi pocong kui ilang guneng ngendi parae. Langsung aku lunggu ngarep kantin lan gerenung. pas kui ana wong lanang wedok ngeti aku karo mesam-mesen banjur tak omong. Monggo Pak Bu nek jenengan badhe ngrencangi kula, kula tambah remen nek wonten rencange teng mriki. Ora jawab keluru wong iku banjur lungguh ning pinggirku. Tak delok sing lanang ning kiwa lan sing wedok ning tengenku tapi ning atiku akeh pitakon. Apa perasaan anehku dek nang sore perkara pe dipethuki karo penjaga sekolah iki? Terus sak tenane sapa keloro wong ning pinggirku iki? sabare kuwi ngrenung aku tak ngerti loro wong dek mang ilang gune ngendi parane banjur aku mlebu kantin aku gak pernah nyeritakne kedadian iki ning dulur lan ibu kedadian iki tak alami tahun 2010 dek nane ning wulan Agustus paswi aku anyar-anyar kelas di SMA lan dadi pegawe ning sekolahan kuwi cukup semene soko aku Iman Khairul Setiawan Jimatres Balen bersama tim Jimat